Bizkaia Gipuzkoa eta Arabako biztanleek gobernu berri bat badute, inigo urkulu lehen dakariaren inguruan, izango diren amaika sailburuak aurkeztu zituzten eta zinegin zuten. Beraz, zionan antza analista politikoa gurekin egunon? Egunon. Etapa berri baten hasieran gaude, ara zer duen inigo urkulu, berri zere lehen dakari autatua izan denak, gobernu berri horrekin aldaketa bat gertatuko da, zure iduriko joan? Bueno, e, eh, lehenik erran beharra dago, e, gobernu berria dela, baina gian zahar berria esatea hobea litzatekeela. E, hain zuzen ere, e, aurreko legintzaldiko e, gobernu berbera daukagulako berriro ere. Egia da, horrengoan, e, gehiengo osoa izango dutela. Hemen e, Euska Autonomia Erkidegoan sistema parlamentarioa dugu, baina e, lehendakariak edo presidenteak badu e, indarra handia ere, kaso honetan guztia izanen dute, bai e, parlamentua eta bai gobernua gehiengo gozoz beraien eskuetan izanen dute. Beraz, etapa berri hori izatekotan e, izanen da e, orain arteko bidea e, gehiago sakontzeko eta gauzak ba, erraskiago atera izateko ez da. Mhm. Egia da, urrean badirela erronka ugari, ekonomikoak, e, sozialak, osasunari begirakoak, baina badela erronka bat e, biziki garantzitsua dena, hain zuzen ere Eusko Autonomia Erkidigoaren estatus politiko berriaren inguruko ez da, hori da orain eh, datorrena datu zen laburteetan, eta itxuraz e, eh, pausoren bat eh, ematekotan ere izanen dira eta ikusiko dugu hori zein terminotan gertatzen da. Mm, hor mm, zira Josu Erkorekaren egola begiaz agian eh, bera lehen lehen dakari orde eta segurtasun sailburua izango baita, dosiak lodiak izango ditu ala ere kudatzeko, gernikako estatutuko eskumenak e, eskualdatzeko negoziazioa Espainiarekin, iraultzarik ekarriko du zure ustez, nola ikusten duzu? irautza e, eh, L-erekin esaten baduzu, ba ez noski, mm -hmm. e, irauntza N-erekin eh, erabiltzen duen gizaz, ba, ziurazki gertua gogongo da bigarren horretatik, ezta? E, Josu Erkoreka jadanik bazen e, nola baite ardura horretan, bueno, orain lehendakari ordeak ezarri ditu e, urkuluk, lehen, lehen etzirenak, baina e, jadanik gizone, bueno, e, pisutxua izan da, ez da, politikoki gobernu horretan, eta berak izanen du horren negoziazioa bentzat maila instituzionalean ardura hori, ez? Dena den, alderdi politikoen artean ere izanen dira bilkura initz, e, ikusiko ez ditugunak horietako asko e, publikoki ere, gobernu honen osaketak, e, egin den gobernuaren osaketak, eta ikusirik alderdi sozialistak ere, e, pisu e, handiagoa izanen duela gobernu horretan, pentsa daiteke gobernuaren osaketaren eh, negoziazioetan ere sartu dutela Eusko Jaurlaritza eta Espainiako gobernuaren arteko harremana ere espero dutelako ziurrenik aurrera pausoak hor ematea badakizue e, Madrilen eh, Pedro Sánchezek e, Eusko Alderdi beharra duela baita Euskal Herria Bildurena ere e, behar politikori baduela bere e, aurrekontuak eta bestelako politikak aurrera eraman alizateko eta beraz e, une hori proestuz eta baliatuz ez ziurrenik e, Eusko Jaularitzatik eta EAJ-tik ere saiatuko dira e, pausuak e, eman arazten estatus berriari dagokionean. Dena den ziurrenik horren emaitzak ez da izango eta hori da nik e, modu ezkor batean ikusi eta bentsat, ez dut aurre ikusten ez dela e, izanen, Segurazki euskal gizarteak eskatu eta aldarrikatzen duen estatus berri hori, baizik segurazki erdibideko zerbait. Eta bestalde, aipatu duzu ere alde ekonomia, ekonomikoa, soziala biztan da, hor, koronavirusaren krisia denen ahotan, ehm, hor, bizkaia, gipuzko eta araban ere, ondorio ekonomikoak eta sozialak biztan lehentzat agertzen dira, zehaz modu gobernu berriak hori begira zerbait eh, agertu du justuki? Bai, e, agertu du e, eh, urkuluk bere investidura saioan, e, agertu ditu helburu batzuk, e, langabezia tasa euneko amarretik bera joaitea, e, pobrezia tasa euneko bederatzitik bera joatea, eta eta barreza, baina horiek helburuak dira mm. eta hor e, bueno, faltan dira edo e, bideak, ezta? Horiek nola e, lortuko diren e, une honetan e, diskurtso politikoak oro, nik uste dut Europan ere joera hori badela, e, bueno, nahiko eh, sozialdemokratak edo bihurtu dira, baita alderdi zentrista hauak direnak ere, pixka bat bai. esaiatzen ari dira, eh, diskurtso sozialagoak ere egiten eh, ekonomikoki, baina ez digute argitzen, e, zein dan, zein hartuko dituzen neurri zehatzak, hori e, horrela izan da dinezta. Zeren, e, une honetan egia da gizarte eta batez ere klase ertainak eta langileak e, xok egoera batean direla, e, beldurra handia badela, lanpostua galtzekoa, e, krisi hori biziki azkarra izanen baita, eta e, bueno, beldur hori, bada arriskoa, beldur hori epe motz batean e, aserre bilakatzekoa, ez da? Eta nik uste dut hor badagoela erronka handi bat, eusko jaularitzaren tzat, eta da aserre hori ekiditea, aserre hori aurre hartzea, eta neurri e, sakonak hartzea hori hori ekidina alizateko. Ikusiko dugu lortuko duten edo baina momentuko ez daukagu bat ere garbi nola eginen duten. Hori da, hor neurri konkretuak eh, beharko dira gian. Elkarlana, ala ere aipatu behar dugu, elkarlana hitza agertu baita, elkarlanerako deialdia egin die urkuluk eh, alderdiei, instituzioei, gizarteei, eh, ze elkarlana zari da hor lendakaria, zer prestatu nahi du? bo, hitz eh, politak dira, ez da, beti elkarlana, kolaborazioa, bueno, elkarren lagun eh, behar dugu izan, eta bar, eta bar, ez da. Eh, kontua da, e, elkarlana ipatu epatzen duela, baina badela gerreba orokor bat, irakaskuntzan, e, irailaren e, osterako deitua adibidez, eta gobernantza alorretik arazo handiak izan dituela, e, urkullu lehen dakariak, ba, eragile sozialekin, e, sindikatuekin, e, langileekin, e, pentsionistekin, e, eta barrekin e, beno, akordioetara eta adostasunetara iristeko. Ez da, beraz, e, berak kolaborazio horretaz ari da, baina egia da e, azken aldiko joera politikoak, ez duela posible egin e, kolaborazio edo elkarlan hori, eta beraz, zer edo zerri, e, eh, buelta emamarko diola lehendakariak dakariak, eh, urrengo legegintzaldian benetan elkarlan hori gauzatu da. Bai, alde soziala ez du eganen bere indar handiena izango denik ez urkulurena? Ba, egia esan ez, zeren ez du ez, e, sozialaren deitu mai horietan, ez du lortu e, e, eragile sozialen gehiengoak berekin eseri eta berekin ezerra dozterik, bueno, normalean errua besteari e, egotzio bai badu horre puntua hul bat, eta ikusiko dugu, e, nola moldatzen den aldi berean, nola baite enpresari handien interesak eta langileen interesak aldi berean e, oiei erantzuteko ez da hori izanen. Hmm. Euskaraz eta gaztelania egin dute eh, haien karguaren eh, zina Iñaki Arriola, Javier Urtado eta Bingen Zupiria sailburuek eh, eta Euskara utxan besteek. Odan, Zupiria bera kultura eta hizkuntza politikako sailburua izango da. Zerbait, zerbaiten erakusle da zure ustez, itzartze hoiena? Bai, e, den erakusle da, e, lehenik eta ben erakusle izatea, ezta? Badugu hemen berrogei urteko autonomia e, ustez e, zabal bat, eta oraino e, albiste bihurtzen da, e, e, euskaraz ekargu hartzak euskaraz egitearena, ez? Mm. bueno, sailburu gehienak e, euskaldunak izanen dira, Euskaliztunak, hori ere nobedade bat e, izanen da. Kira, bingen zupiriaren kasuan, egia da, e, bingen zupiria bai izan dela eh, figura politiko e, importante bat, de eh, gobernu horretan, gainera, e, bueno, elkarlana bai sustatzen saiatu dena, e, kritikak jaso ditu noski, e, denek bezala, baina e, lan bat bai egin duela, bai kulturan, bai euskaran, eta ziurrenik baduena ikuspegi bat, baita iparraldearekiko edo nafarroarekiko, ba, ziurrenik ikuspegi zabalago bat ukan dezakeenaz flingen superia izanen da Eusko Jaularitzaren bozera maile berria. kusiko dugu horrek ondorioak badituen, baina hasiera batean, ba, ez da eh, albiste txarra izanen, dugu erraren albiste txarra denik Euskara eta kulturaren zara. Mm -hmm. Eh, sailburuak aparte, Eusko Jaglaritzako transizio soziala eta 2008 mar agendako idazkaria izango da hemendik aintzina Jonan Fernandez. Bak eta bizikidetza idazkaritza uzten du, beraz? E, arlo horrek izango du segipenik gobernu berri hortan? Bai, bai, e, izanen du segipenik eta gainera orain e, espetxeen e, transferentzia hori ere egitear da, eta beraz eusko jaularitak zuzenean eh, kudeatuko ditu espetxeak ere eta jakina hor bada oraindik eh, gauza asko egiteko e, badira oraino berreune preso baino gehiago e, estatuko espetxeetan e, berriki ere gainera albiste benetan lazgarria izan dugu emartoteneko espetxean preso bat e, izan delako horrek agendan jarraituko du e, Jonan Fernandez horregon edo beste figuraren bat horraritu e, ez e, eh, datorre lehien zaldian, ziurrenik ere espero da, Espainiako gobernuaren partetik e, pauso batzuk ere emanen direla, aurrekariak ez dira onak, baina, bueno, esperantza txipi bat ere gordeko dugu, bentsat asera honetan, horre pausoren bat eh, emana izanen dela. Bo, astapena baizik ez da, edena den, inigo julio lehen dakariaren inguruan amaika sailburuak aurkeztu zituzten, jon antxa analista politikoa gurekin ginuen goizuntan, milesker? Milesker zuei.